بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا Yolimiz Resul Ekrem, kıblimizdir makka haram beyat verdik jihad uchun Rabbimiz qil qadam imomimiz Turkiston Islom partiyasi Islom ovozi radio anglitish bo'limidan anglitishimizni boshlaymiz. Rabbimiz qadam Rasul akram jihad uchun Rabbimiz qil qadam imomimiz Rasul akram Rabbimiz qil bayat berdik jihad uchun Rabbimiz qo'y sobit qadam ulug' rabbim sanga hamda shirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim ulug' turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqaradagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'ilinib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni dehqonlarga sunamiz erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano hamda shirlar bilan makon berdim sodiq imon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim kiralishi الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshiralar assalomu alaykum aziz qarindoshlar va hamshiralar sizlar bilan radio to'lqinlari orqali ko'rishganligimizdan xursandmiz bu qatimliq radio oltishimizni mujohid abdurashid va mujohid usmon botirning yetakchiligida ilib boramiz bugun hijriya 1434 yili jumadiyal oxirining 23 kunidan 29 kunigacha bo'lgan haftalik oltishimizni o'ziringlarga sunamiz sizlarga anglatmoqchi bo'lgan bu haftalik sahifamiz tuvandikicha إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى anglitishimizning siyrat qismida payg'ambarimiz muhammad sallallohu alayhi vasallamning tarixi o'qib beriladi izzatun nafs ya'ni o'z o'zini qadrlash zulm sitamga tiz bukmaslik va xo'rliqqa bosh egmaslik ruhi ulardagi qaram shijoat qaysar iroda va darhol harakatga kelish g'ayrati qatorliqlarni ashu axloqlarning ko'zi deyishga bo'ladi chunki ular islomiy da'vat qismimizda jamoatimizning askariy qo'mondoni abdulla akamizning jamoat bo'lish haqidagi da'vatini huzuringlarga sunamiz biz mush ikki narsa bo'lmaganligi uchun qolingan rasululloh sallallohu alayhi vasallamga sahobalar ham mush ikki narsaga erishishdan avval ko'p jabr zulmga uchragan rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayot turib rasululloh alayhi ichida turib hududi qurol va kuchli bir islomiy jamoatga erishib bo'lguncha rasululloh sallallohu alayhi vasallam rasululloh ko'p qo'llangan gapirlar qachonkim rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu jamoatga erishdi sayfimizning yaralanganlarni ziyorat qismida mujohid qarindishimiz abdulhamid bilan bo'lgan suhbatimizni huzuringlarga sunamiz alhamdulillah man hargiz tushkunlashmayman chunki biz bu yo'lning xarakterini bu yo'lniki mohiyatini bilib chiqqan biz bu yo'lning xarakterini bilganlikdan yurtimizni ota onamizni qarindoshlarimizni o'rtoqlarimizni farzandlarimizni tashlab qo'yib chiqqan bu yo'lda allohni kalimasini ustun qilish uchun ilog'i bir qo'lim ekan inshaalloh ming jinim bo'lsin man birishga rozi ansarlar bilan bo'lgan munosabat qismimizda mujohid qarindoshimiz abdurahmon g'oziyning ansorlik to'g'risida bergan tushundirishi ulardagi ortiqchiliklar va ularni yaxshi ko'rish to'g'riliq qilgan so'zini huzuringlarga sunamiz shunda ularning xizmatini qilganligidan faxrlanadigan xushallanadigan buning haq talab qilmaydigan kishilardir ansarlar mana shunaqa kishilardir endi hozir qaraydigan bolsa qarindoshlar mana ustimizda ham jassus aeroplani uchquvchisiz jassus aeroplani uchib yuribdi ham atrofimizda jassuslar harakat qilib harakat qilib yuribdi mana shundoq bir tahdid ostida Ansarlar muhojirlarga, mujohidlarga xizmat qilishga suslik qilib qolgani yo'q. Bundan boshqa bu ansarlar shunday bir ajoyib bir sifatni bayqaymizki, jamoat ichidagi yangiliklar saytimizda mushu haftada jamoatimizning ichida bo'lgan yangiliklardan barliq qarindoshlarimizni inshaalloh xabardor qilamiz oxirida xalqaro va rayon xabarlari على بالدين قدرا الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى Ərəblərinin ijtimoiy axloqi Cahiliyyət ərəblərdə sağlam aql va pok vijdon rava görməydiğən naçar va razil ishlarning barlığını inkor qilmaymiz Lekin ularda kishini o'ziga jalb qiladigan va hayron qoldiradigan va ulgi ilishga arziydigan ajoyib isl axloqlarmi bor edi albatta saxovat arablar kang qo'llikda baslashadi va xayri saxovat bilan faxrlanadi ularning saxovat bilan maqtanish va sehiylarga madiya o'qish uchun ijod qilgan she'rlari arab she'rlarining yerimini egallaydi ularning birining uyiga qahraton sovuq va ocharchilik kunlarda ushtumtut bir mehmon tushib qolsa sohibxonning uyida faqat o'zining va oilasining jon tomiri bo'lgan birli tugisi bor bo'lsa shu on uni saxovat ruhi birli harakatlantiradida u ikkilanmasdan iliq tugini so'yib mehmonga ziyofat beradi ulardagi oliyjanob fazilatlardan biri shuki ular haddi hisobsiz ig'ir diyat va iqtisodiy yuklarni ustiga ilishga rozi ediki qon to'kilish va bir insonning jinining nohaq zoya bo'lib ketishiga sukut qilib turmaydi ular o'zlarining bu ishlari orqali qarshi tarafning amaldor boshliqlariga faxriy tafaxur qilishadi ularning sexi kang qo'lliq hislatlaridan biri ular haroq sharob ichish bilan maqtanadi ular buni haroqkashlikning o'zi faxrlanishga arziydigan ish deb qilmasdan balki uni saxovat yo'llarining bir turi uning ustiga aroqkashlik odamga kang qo'lliqni o'rgitidu deb qiladi shuning uchun ular uzum daraxini karam ya'ni saxovat daraxi deb atab uzum hariqini bintul karam saxovat qizi deb atashgan edi arablardagi qadimgi klassik she'rlar to'plamlariga nazar soladigan bo'lsak maxsus horoqkashlik to'g'risida madhiya va faxr boblarini ko'ramiz antaratul abasi ibn shaddod degan shoir o'zining muallaq nomli she'rlar to'plamida mundoq deb yozadi man haroq ichgan chig'im havo sovib salqinmagan сүп сүзік пиялалар қолдың қолға сұнылған мәстікімді мол түкіп сахаватке ташласам мән хушымға келгенімді кәң қоллықны башлаған yana arablarning сахават yo'llaridan biri qimorvozlik edi ular qimorni saxovat usullaridan bir xil usul deb qaraydi chunki ular qimordan olgan foydani yoki taqsimotdan oshqinini butunlay ojiz miskinlarga yegizatdi shu jihatdan qur'oni karimningmi aroq va qimorda foydali taraflarning borligini inkor qilmasdan balki bu ikkisidagi gunoh foydasiga qaraganda texmi cho'ng deb ogohlantirish berayotganligini ko'ramiz arablarning eng chong alohidligi ahdiga vafo qilish ahdi ularning nazarida ching esilishga tegishlik din edi ahdiga vafo qilish uchun jon jigar farzandlarining o'ltirilishi va xonavayron bo'lishi qatorliq ig'irchiliklar hech nima edi buningga shaybon qabilasining boshlig'i hani ibn masud simol ibn adiya va Hojib ibn Zirarlarning qissalari amaliy misol bo'la oladi. Izzatun nafs, ya'ni o'z o'zini qadrlash, zulm sistemga tiz bukmaslik va xo'rliqqa bosh egmaslik ruhi. Ulardagi qaram shijoat, qaysar iroda va darhol harakatga kelish g'ayrati qatorliqlarni ashu axloqlarning ko'zi deyishga bo'ladi. Chunki ular izo ahonat va xo'rliqning purqi chiqadigan har qandoq bir gap so'zni anglasila qo'llariga qilichni nayzlarni ilib urush marshini yangritadi va bu yo'lda qanchalik qurbonlarni berishdan parvo qilmaydi qiyin ishlarga qadam besish ular shon sharaf keltirdi deb qargan har qandoq bir ishga iroda bog'lasa uni hech narsa to'sayolmaydi balki ular xavf xatarga qaramay o'zini ashu ishga ataydi halimliq ya'ni muloyimliq o'z o'zini idora qilish va tamkinlik fazilatlaridir ular bu axloqlar bilan maqtansimi biroq ulardagi qaram shijoat va jangovarlik qaysirona ruhi o'z o'zini qadrlash ruhini oshirayotgan edi sahroliqqa xos soddiliq shahar madaniyatining kirdog'lari va hiyligar nayrangvozliqlari bilan bulg'anmaslik ularning tabiatidagi samimiy sadoqatmanlik omonatga vafo qilish va oldamchilik va makkorlikdan nafratlanish qatorliq olijanob fazilatlar shu axloqlarning jumlasidandir biz bu qimmatli isl axloqlar arab yerim orlining butun dunyoga selishtirgandagi muhim jug'rofiylik joylashish oloyligi bilan qo'shganda ularning bosh elchilik yukini va insoniyat millatlariga va insoniyat jamiyatiga rahbarlik qilish vazifasini ustiga ilishga tanlanganligining birdan bir sababi bo'lgan bo'lishi mumkin deyishga haqliqmiz chunki bu axloqlarning qismlari qarmoqqa yomonlikqa ilib boradigandek va ig'ir oqibatlarni keltiradigandek ko'rinsimi lekin u ozroq isloh qilinsila insoniyat jamiyatiga zo'r manfaat ilib keladigan bebaho guharlardir mana bu islohotni islom dini haqiqiy ravishda elib bordi biz buningdan inson ruhidagi yaxshi yomon taraflarga allohga bog'langan bir e'tiqod yetakchilik qilmasa u yaxshi taraflarningmi uzil kesil yaxshi bo'lolmay nisbiy o'zgarishchan xarakter elib qoladiganligini ko'ra olamiz arablardagi esil axloqlar ichida va'daga vafo qilishdan qolsa ən qimmatlik və foydası ən zo'r bo'lg'ini o'z qadr qimmatini bilish xatarlik ishlarga jur'at qilish va ko'tarangi ruhliq bo'lish fazilati bo'lsa kerak chunki yomon illat va yomon ishlarni cheklash va odil tartib o'rnatish dal mushundoq qat'iy iroda keskin maydon va qaysirona ruh bilan vujudga chiqadi albatta arablarning yuqorida biz tilga ilib o'tganimizdan boshqa yana nurg'unlagan go'zal axloq fazilatlari bor ammo u haqdagi mulohiza bizning kitobimizdagi asosiy tema emas payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning nasibi va oila kelib chiqishi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning nasibi payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallamning nasibi uch qismga bo'linadi bir qismining aniq holda ishonchlik nasabnomi ekanligiga tarixshunos va nasabshunoslar to'liq qoyil u bo'lsimi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan adnang'ichi bo'lgan orliqdagi nasab shajarasidir ikkinchi qism nasab shajarasi haqida ba'zilar sukut qilsa yana ba'zilar eg'iz ochadi har holda ixtilof borligi aniq bu qism adnandan ibrohim alayhissalomgacha bo'lgan orliqdiki nasab shajarasidir uchinchi qism nasab shajarasi haqida bizmi uning rad tartibida to'g'ri bo'lmagan taraflarning borlig'iga inkor qilmaymiz u bo'lsimi ibrohim alayhissalomdan odam otig'icha bo'lgan orliqdiki nasab shajarasidir yuqorida bu nuqtaga ham ishorat bergan edik mazkur uch qism nasab nomining tafsiloti tövəndikici. Birinci, Peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm Abdullah'ın oğlu. Abdullah, Abdülmutəllib, əsli ismi Şeybənin oğlu. Abdülmutəllib Haşim, əsli ismi Əmrinin oğlu. Haşimnin atası Abdümanaf, əsli ismi Muğirə. Qosey, əsli ismi Zeydnin oğludur. Qosey Kilabning oğlu. Kilab Murraning oğlu. murraning otasi kaab loayning o'g'li loayning otasi g'olib fehrining o'g'lidir fehri qurayish deb atalgan va uning jamoatimi shu nom bilan tonilgan fehri malikning o'g'li malik nazri asli ismi qaysning o'g'li nazri kanonaning o'g'li kanona huzaymaning o'g'li huzayma mudrika asli ismi omirning o'g'li mudrika ilyosning o'g'li ilyosning otasi muzar nazorining o'g'li nazor mabdining o'g'li mabdi adnonning o'g'lidir alloh subhanava taolo bizga jumladan turkiston musulmonlarga ikki cho'ng ne'mat ato qilgan ikki cho'ng ne'mat bu bizga ham emas albatta atrofdagi boshqa mujohid qarindoshlar ham shu birinchi bizga alloh subhana taolo ato qilgan alloh subhana taoloni rizolig'iga erishtiradigan qiyomat kuni robbimizni rozi inshaalloh robbimiz bizni rozi bo'ladigan va bizning bu dunyoda izzat obro'yimizni qo'g'daydigan va musulmonlarning obro'yini ko'taradigan va allohning dinini asli o'zining asli o'z iziga qaytaradigan qur'onni berdi endi bu qur'onni bu kuchni alloh subhana taolo bizga nisb qildi bu alloh subhana taolo bergan cho'ng favqulodda cho'ng ne'mat ayni vaqtida biz e, turkiston tug'an vaqtimizda yoki boshqa yerlarimizda bir e, o'lcham o'lchamdan ziyod pishoq ko'tarib minishqa ha pishoq ko'tarib minishqa kabul tarbiyadan cheklangan ha mana qurol yaroqlini faqat filmda kinoda ko'rganmiz o'zimizning qulizda o'zimizning izzatini o'zimiz alloh allohni rasuli buyurgan shu buyruqqa itoat qilgan holatda turishimizga pufli qilgan kofir ishlatadigan qurol bizning qo'limizda yo'qdi lekin alloh va taolo bizga buni berdi bu alloh subhana taoloni bizga bergan favqulodda cho'ng ne'matlarning birinchisi ikkinchisi <clears throat> alloh subhanava taologa bizga bergan ikkinchi bir vasila ya'ni allohni rizoligiga erishtiradigan qiyomat kuni rabbimizni bizni rozi bo'lishiga sabab bo'ladigan va bu dunyoda rabbimizning dinining izzatini ko'tarish uchun qo'limizdan kelgancha xizmat qilishga bizga imkoniyat yaratib turgan ikkinchi bir vosita bu bir islomiy jamoat bu islomiy jamoat mana bu ikki narsa biz vosita bu nishon emas oxirgi ya'ni bu qurol qurol bizning oxirgi nishonimiz emas jamoat bizning oxirgi nishonimiz emas shunga bu jamoat va qurol nishon bo'lmagan uchun islomni bo'ysunadi islomni itoat qiladi islomni itoat qiladi biz qurolimiz allohni diniga itoat qiladi va jamoatimiz allohni diniga itoat qiladi shu sababdan lekin bu vasilani bizga alloh subhana taolo berdi bu cho'ng ne'mat birodarlar cho'ng bir izzat biz mush ikki narsa bo'lmaganligi uchun qolingan rasululloh sallallohu alayhi vasallamniki sahobalar ham mush ikki narsaga erishishdan avval ko'p jabr zulmga uchragan rasululloh alayhi vasallam hayot turib rasululloh alayhi vasallam ishida turib qo'lida qurol va kuchli bir islomiy jamoatga erishib bo'lgancha rasululloh sallallohu alayhi vasallam rasululloh alayhi vasallam ko'p xohlangan gapirlar tarafdan qachoniki rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu jamoatga erishdi islomiy jamoatga qo'lga qurolni oldi bu ikki vasila bu ikki vosita ya'ni o'zining izzatini va allohni dinini izini qo'llagan bu narsani qo'lga keltirdi shundan keyin ularning bo'ynidan xorliq tushib ketgan rasululloh sallallohu alayhi vasallam va qiyomatgacha kim bu ikki vositani ching tutsa uni bo'ynidan xorliq tushib ketadi u xorlanmaydi va u xorlanmaydi u olloh bergan birinchi narsa qurol va allohning diniga bo'ysunadigan qurol ya'ni qaroqchining qo'lidagi bandit o'g'rining qo'lidagi qurol emas allohning diniga qur'on sunnatga rasululloh sallallohu alayhi vasallamning olib kelgan diniga bo'ysunadigan iymon iymon kontrol qiladigan qurol iymon kontrol qiladigan qurol va iymon islom kontrol qiladigan islomiy jamoat bu jamoat bizga berilgan eng chong ikki chong ne'mat ikki chong ne'mat buni qachon ekan biz xorlab qo'ydik emas qachoniki buni qadriga yetmaydi yetmaydiganmiz alloh subhana taolo bizni ep qo'ydi bizni ep qo'ysa bizni turadigan yerimiz qorliq bo'ladi vaqtda bizning tushadigan yerimiz qorliq bizni izzatga ko'tirib turgan izzatga ega qilib turgan allohning diniga va o'zimizning izzatini qo'g'dab kofirlig'a gipimizni uchib deb qo'yap xo'jintovga gipimizni deb qo'yab obamaga deb qo'yab ha qandaq bir badbaxt tog'ut qo'z gipimiz aniq deb qo'yib man seni bundoq qilmoqchi mana mol mulkingni ep yemakchi joyingga o'rindig'ingga man o'ltamoqchi deb qo'yib taqqa chiqib turyapmiz shu gapni bizni digizgan narsa shu bizga narsa digizgan narsani vosita nima desa qo'limizda qurollar islomiy jamoat atrofimizda shundoq bir birimizni alloh uchun bir birimizni yaxshi ko'radigan va bir amrga itoat qilgan va qo'lida quroli va shundoq musulmonlar bir yerga to'planganligimiz uchun da'vatimiz bu gapni yolg'izchaq deyolmagan hech kim deyolganmi yo biz qo'limizda qurol yo'q va bu jamoatning bunday bir islomiy jamoatga yo'q vaqtimizda hech qaysimiz deyolmagan. Mayli Turkiyada, mayli Amerikada, mayli Yevropada, mayli Xitoy hech yerda deyolmagan bu so'zni biz. Bizni degizgan narsa mush ikki narsa: Qur'on va islomiy jamoat. Buning qadriga chuqum yetishimiz kerak, birodarlar. Qadriga chuqum yetishimiz kerak. Bu qadriga yetishimiz kerak degan gap buni maqsad qilib olishimiz kerak demoqchi emas. Chunki atrofimizga ba'zi jihodiy jamoatlar islom dinining ustiga o'zining jamoatini qurib olganlik uchun dinle, o'zining cemaati hizmet qildiganligi Şunun bazı yerlik kelgancha vayron bo'lib ketdi biz bunda bunda jamoatchilikdan bunda tezimcilikten bizar dunyo va oxirat inshaalloh Bizim bu cemaatimiz Kur'an, hadisga itoat qiladigan cemaat, bizim kulumuz kural, Kur'an, hadisga itoat qiladigan kural bo'lishi kerak mana mushunda qildirib durup anandıkken keyin bu ikkisini mahkam kovduysak Allah subhanahu Teala'nın dinine, yüzümüzün izzetini qo'g'day Hem de <coughs> izzatni kovduysa Allah subhanahu Teala bu verip de hem de bu nimetin keyin bizning diqqat qilish bir bunday bir turdagi narsalarimiz bor birinchisi biz har vaqt ne'matni alloh subhana taolo mandan olib qo'yishi mumkin deganni esimizdan chiqarib qo'ymasligimiz kerak alloh subhana taolo binasini beriversa ma dunyoda uni yana olib qo'yishi mumkin birodarlar alloh subhana taolo bergan pulni bir necha kunlikni olib qo'yishi mumkin salomatlikni olib qo'yishi mumkin yaxshi axloqni olib qo'yishi mumkin yaxshi bergan bolani olib qo'yishi mumkin yaxshi ayolni olib qo'yishi mumkin bizga bergan har bir ne'matni bu dunyoda olib qo'yishi mumkin shu qatorda alloh subhana taolo bergan ne'matni eng chong bo'lgan iymonni ham olib mumkin islomni olib qo'yishi mumkin alloh subhanava taolo alloh subhan bergan har bir ne'matni olib qo'yishi mumkin bizni shunga rasululloh sollallohu alayhi vasallamdek bu insoniyatga payg'ambar qilib avatilgan eng yaxshi insonning o'z ig'izi bilan o'z quluqida tinshigan shu rasululloh alayhi o'z ig'izidan o'z quluqi bilan tinshigan o'zini ahli jannat ekanligini bilgan umar roziyallohu o'zini munofiq bo'lib ketishidan ansirgan men nifoqqa tushib kofir bo'lgan holat ketib qolamanmi dunyodan deb shuni biz ham ansirishimiz kerak bu narsani har bir berilgan ne'matni alloh mandan olib qo'yami degan narsani har vaqt g'am qilishimiz kerak ne'mat berildi bas bizning ishimiz pishdi ham asta ig'onglab yurishimiz kerak emas buningdan birinchisi bu ne'matni mandan alloh subhanadan ne'matni olib qo'yami deb g'am qilishimiz kerak bu g'am qilgan inson bu ne'matga tajovuz qiladi yani oldini oladi allohga yilinib duo qiladi allohga istig'for aytadi qarindoshlarga nasihat qiladi va o'ziga nasihat qilg'izadi buning keyinidan nurg'un ishlar yuz beradi yani. bu g'amdan keyin agar bu g'am bo'lmasa boshqadan nasihat anglamaydi o'zi ham nasihat qilmaydi allohga ham yig'lamaydi allohga ham esilmaydi shuningla bu ne'mat tatilib ketadi inson biz har vaqt yig'lab turishimiz kerak ne'matning eng cho'ngi iymon bo'lgan ekan demak buningdan eng qattiq g'am yeyishimiz kerak biz xuddi bizning kichkin bir pulimiz bir yer mol dunyomiz yo'q bo'lsa g'am yeymiz ya yo'ldaklar birasini qo'lga tushib ketib qolami yo'lda ayol bolcha qilib hijrat etib o'tir yo'ldakda kofirni qo'lga tushib ketadimi ayol bolchaqimizdan ham mol dunyomizdan ham hayotimizdan ham vatanimizdan ham dunyodagi har qanday narsani qimmatli narsa biz uchun iymon biz buni albatta g'am yeyishimiz kerak biz albatta buni g'am buni mandan olloh olib qo'yami degan g'amni qilmaydi ekan inson uni nolik qilishi mumkin alloh bizni muhojir qilibdi buningda g'animayt ekanmiz bizni ab qo'yishi mumkin degan narsani g'animayt ekanmiz alloh bizni muhojirlikdan qo'yishi mumkin alloh subhanava taolo bizni mujohid qilibdi agar buningdan g'am yemaydi ekanmiz alloh bizni mujohidlikni ab qo'yama deb g'am yemaydi ekanmiz alloh siz bizni mujohidlikni ab qo'yishi mumkin g'am yeyish uninga uni qo'g'dash allohga yilinib duo qilish xatoliklarimizni istig'for aytash boshqalarga duo nahiy qilish ya'ni yaxshilik buyurib yomonlikni to'sash va boshqalardan nasihat talab qilish mana bu nasihat qilib qo'yinglar deyish va boshqalar haqida duo qilish va o'zlariga duo talab qilish bilan birga <coughs> agar bu g'am ko'tarilib ketsa bu narsa bu ibodatning hammasi o'tirmizga ko'tarilib ketadi shunga o'ylab qolmaydi bu qur'onni bizga boqibandi qilib bergan emas alloh subhanava taolo bu qur'onni sanga berdim и bandam endi olib qo'ymayman sandan bu izzatni sanga berdim olib qo'ymayman bu jamoatni sanga berdim olib qo'ymayman deb bizga alloh subhanaa taolo bizga va'da bermagan bu va'da yo'q bizni ustimizga birodar alloh subhanava taolo bizdan bir ne'matni tortib qo'ysa uning keyindan ko'radigan kunimiz avvalgi kunimizdan yomon bo'ladi rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda bir musulmonning avvalgi kuni bilan keyingi kuni o'xshash o'lsa uning o'ligini yaxshi dedi O'lim yaxshi u inson uchun dedi. Avval avval kunlar har kunimiz o'xshash o'tgan bir musulmonning o'lgani yaxshi. O'lib ketgani yaxshi uni Agar avvalgi kundan keyingi kunlar yomonlashib ketib qolgan bo'lsa, uning Alloh Allohning la'nati tushgan u musulmon. Allohning la'nati tushgan, chunki avvalgi kundan keyingi kun yomonlashib keldi Birinchi kuni muhojirda Elçi qilib boshqa narsaga aylandi. kundan keyin muhacirin, mücahidin ishi tetib boshqa bir boshqa bir yoq berib qoldi undan keyin boshqa yoq vardı, boshqa yoq vardı. shaytonlarning makoni bo'lgan eng yiriq vashington tokio edi shu yerga ketib qoldi misol bir inson allohning jazosi birodarlar uni g'alba qilganligi kallasini bak ishlaganligi emas allohning tatib qo'yganligidan boshqa narsa emas endi ashyoda o'lgan uylar qiyomat kuni mushayni soqib turib anandan keyin qilib afsusni burnidan eqib turgan seriq suv bilan afsus qilib shunga buni g'am chekishimiz kerak birodarlar bu narsaga g'am chekishimiz kerak har vaqt alloh bu ne'matni berdi biz g'am ey alloh bizni bu izzatni qo'yma ey alloh man seni rizoliging uchun chiqqan bu qulimlik qurol seni rizoliging uchun man bu bu har qanday bir mujohidning ichida seni rizoliging uchun turman menda bu ne'matni tatib qo'ymagin deb duo qilishimiz kerak biz hammamiz o'zimizni bir kishiga javob bermas bizning qabrimiz ayrim birdigan mukofoti ayrim alloh subhanahu taolo va birdigan jazosi ayrim alloh subhanaa taolo shuning uchun ne'matdan g'am yeyish kerak bo'ladi ne'matdan g'am ne'matdan g'am chekmagan odam hamma narsadan g'am chekish kerak alloh buni ba'dan bir necha kundan keyin qo'yishi mumkin degan narsa qalbimizdan ko'tarilib qoladi ekan bizni ne'matni alloh subhan taolo ab qo'yishni tahdidi bizga yiqilishib qolgan bo'ladi chunki har vaqt alloh subhan taolodan bu bu g'am bu tahdid qalbimizda alloh manga ba'da buni bir ab qo'ymasin alloh ey robbim manda bu ne'matni ab qo'ymagan ey robbim meni musulmon qilding endi bu dindan chiqarib yotmagan ey robbim meni mujohid qilding endi mujohidlikdan chiqarib yotmagan ey robbim meni muhojir qilding muhojirlikdan chiqarib yotmagan ey robbim meni eng yaxshi o'zingga taslim bo'lgan o'zingga itoat qiladigan mujohidning ichida qilgan va shunda bir taqvo muttaqi amrining keyinda qilgan taqvo muttaqi mo'minligim amr qilgan va taqvo muttaqi musulmon mujohidlik sabdash qiltagan amrimni munofiq kofir sabdoshlarimni munofiq kofir qo'l munofiq kofir qilib qo'ymagan undaq odamlar bir qilmagan menda bu ne'matni olib qo'ymagan bu islomiy jamoat va sening sen san bo'ysunib bo'ysunadigan qur'on sening rizoliging ichiladigan qur'on etiladigan qur'on va sening rizoliging uchun to'plashgan bu jamoatdan iborat bu ikki ne'matni mendan olib qo'ymagan deb har vaqt g'am yeyishimiz kerak bu ne'matni tug'an sen his qilamiz agar qalbimiz pokiz bo'lsa birodar qalbimiz pokiz bo'lsa buni vaqtni o'tgan sari his qilamiz bu ne'matni qadrlaymiz ikkinchi bir narsa har qanday bir ishda bir narsaga qaro qilmoqchi bo'lib qolsak atrofimizdagi tajribalar bizni bilimlar bizni yaxshiroq bo'lgan musulmonlardan maslahatlashishimiz kerak ne'matni og'irlab qolmasligini ikkinchi sharti atrofimizga bilimlar taqvo peshqadam musulmonlar maslahatlashish mashhur qilish bu ne'matni qo'llab qilishni ikkinchi usuli bu chunki bu dinning jafosini bizdan burunroq tatgan buning jafosini jahroq ko'rgan buning suydi ko'proq oqqan o'tida ko'proq pishqan bu musulmon bizga har hargiz bizning ziynimizga inshaalloh mas'ul bo'lmaydi har qanday bir narsa qaro qilmoqchi bo'lib qolsak atrofimizdagi qarindoshlarning eng ilmligi eng taqvosi eng peshqadamlari bilan maslahatlashishimiz kerak odam alayhissalom shunda pushaymon qilgan ekan afsuski jannatki vaqtimda atrofimda farishtalyapti shu vaqtida meni havo bu narsani mevini yeyli degan vaqtimda afsuski bir bilan bir mashhur qilayotgan bo'lsam nima bo'ladi agar shu vaqtda malaikalar bir mashhur qilib o'tgan bo'lsa men ayolim bunday deydi man yesam zodi mushu degandek manga foydamiz ziyonmi degan bo'lsam albatta malaika meni tuzab qoladi bu narsada mashhursizligimdan atrofimdagilar mashhur qilishdan iborat bu ishni qilmaganligimda man jannatni olib qolgan degan odam bizning otimiz bizning otimiz shu narsadan ham pushaymon qilgan afsus qilgan har qanday bir narsa qaror qilishdan burun biz atrofimizga peshqadam bizning ilmlab bizning axloqlab bizning cho'ng birodarlar albatta mashhur qilishimiz kerak bu bizning ne'matdan orib qo'ymaslikka olib boradi axir bu bizning ne'matdan orib qo'ymaslikka sabab bo'ladigan narsa uchinchi bir narsa bizning bu ne'matni qadrlashimizga olib boradigan sabab bo'ladigan narsaning uchinchisi har vaqt men bir kim uchun bir narsa qilib beryapman emas boshqalar mening jannat kirishimga yordam beryotidi deb turib o'ylashimiz kerak har narsa boshqa bizga ta'lim beryotidi bizning jannat kirishimizga yordam beryotidi bizni maaskar tarbiyalayotadi jannatga kirishimizga yordam beryotadi o'zini qo'g'dashni o'rgatyotadi allohni dinini qo'g'dashni o'rgatyotadi ha bizni jangga tashkillayotadi allohni dini uchun allohni dinini ko'tarish uchun o'zimni jannat darajasini ko'tarish uchun tashkillayotadi men qilayotgan har bir ishni boshqalar mening jannatga darajamni ko'tarish uchun qilyotadi atrofdagi musulmonlar mening darajamni izzatimni ko'tarishga menga yordam beryotidi degan har vaqt izimizdan chiqib bo'lmasimiz bu yerdagi musulmon birodarlar o'zimizniki jannatniki oxiratdagi o'rnimizning yuqori ko'tarilishiga allohning izni bilan bir birimizga yordam berib turamiz. duolarimizni eslab turamiz. yaxshiliklarimiz hamkorlashib turamiz. mishada allohning kalimasi uchun faqat la ilaha illalloh muhammad rasululloh uchun to'planganligimiz uchun nurg'un narsalar bo'lib ketib boradi agar men yolg'iz bo'lsam meni qo'limdan kelmaydi bizning amirlarimiz yolg'iz bo'lib qolsa uni qo'lidan kelmaydi sizlar yolg'iz bo'lsangiz sizning qo'lingdan kelmaydi ba'zi ishlar faqat bu yerda bir birimizga bir yerga to'plandiq bu kuch bu quvvatning sababidan va bu ixlosning sababidan alloh bizga barakat berib turdi biz nurg'un yaxshiliklarga sabab bo'lib turimiz demak bu atrofimizga bu jamoat bu musulmonlar bu qurol ha bu mujohidlar <coughs> bizni jannatga oxirat kirishimizga yordam berib turadigan bir yordamchi bizni bu sabdoshlar emas bizni qiyomatligimizga yordam beradigan bir yordamchi uni bir ish qilsa shuning sababi bilan man bir ishga sherik bo'lsam albatta u mening men uchun men uchun foyda agar bir kim boshqa birisini mas'ullar boshqa birisini ishga bo'lsa olloh buyruq degachga buyurdi agar man itoat qilgan bo'lsam olloh itoat qiling degach itoat qildim agar man bir ishni man bir ishni qilgan bo'lsam alloh subhana taolo buyruq qilishga buyurganlik uchun qildim agar bir ishni yongan bo'lsam alloh subhana taolo qilishni to'sganlik uchun qaytdim buning hammasi yaxshilik va demak musulmonlar jamiyati musulmonlar jamoati bundan manfaat oladi shuning rasululloh sallallohu alayhi vasallam uch odamdan shayton yiroq ikki odamga yaqin birsini shayton ovlaydi degan yolg'iz qolgan odamni ovlaydi bu jamoatning foydasidan qo'rqinchli gap bu qo'rqinchli gap shayton ep ketdi yeb ketdi o'g'lab ketdi degan gapni o'ylasa agar mo'min musulmon qalban o'ylaydigan bo'lsa bu xatarli gap birodar shaytonga qul bo'lib qolguncha alloh subhanaa taolo shundan burun olib ketsin bizni bu dunyo bu xatarlik mo'min uchun agar qalban his qilsa bu hadisni haqiqatdan xatarlik demak musulmonlarni ichida yashash albatta bizni shaytondan yiroq qiladigan ha shaytondan yiroq bo'lgan odam inshaalloh haqni ustida bo'ladi har vaqt buni ig'irchiligi man tushib qoldi yo bu man koshil paydo qilyotidi man qiyinchilikqa majburlayotidi manga bir yuk yuklayotidi yo bo'lmasa meni ba'zi ishlarimga putur qashamlayotidi ba'zi tartib tuzimlar meni siqib qo'yotidi emas mening jannat ko'rishimga yordam beryotidi mening oxiratlik darajamni ustun ko'taryotidi deb o'ylashimiz kerak amaliyotda bu atrofimizga sabdoshlarimizning sababidan bizni darajamiz yuqori ko'tarilib turibdi undan keyin ne'matning qo'ldan ketib qolmasligi ya'ni mujohidlik muhojirlik bu ne'matning qo'ldan ketib qolmasligi sabab bo'lgan yana bir sabab g'oyibona haqqimizni duo qilib turish Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'ayibning qilgan duosi ijobat dedi. Va mana yana bir hadisida kim bir bir musulmon haqida duo qilsa, malaikalar sangmi shu bo'lsin, sangmi shu bo'lsin deydi. Demak, bir musulmonni haqida duo qilsak, ham u musulmon qardishimizga manfaat ekan bir ajrlanadiganmiz bir musulmon haqida duo qilganligimiz uchun va malaikalarning sangmi shu bo'lsin, sangmi shu bo'lsin deyish bilan u duoyimiz bizning haqqimizda ijobat bo'ladi ekan. Demak, bir musulmonning haqqida qilgan g'ayban duo sababidan bir musulmonga yaxshilik etadigan o'zimizga shu duoni aynan bizimizga degan <coughs> demak e alloh bizga bu ne'matni olib qo'ymagan e alloh palandini ismini topdi bu ne'matni ko'tarib qo'ymagan uni mo'min qilgan xatoliklarga istig'for etqil nasib qilgan dinning ustida mustahkam qilgan uni kufrdan yiroq qilgan ey alloh sening jahannaming haqiqatan azobing qattiq bizni hamma paloni birodarimni paloni qarindoshimni paloni mas'ulni o'zingni azobidan yiroqlashtirgan desa albatta malaikal sanga shu bo'lsin deb turdi xuddi ey alloh meni o'tdan qutqizgan ey alloh meni jahannamdan yiroq qilgan ey alloh haqni ustida mustahkam qilgan degan o'xshash bo'ldi o'zi bu nimani qo'g'dab qilishniki yana bir sababi mo'minlar haqida har vaqt esimizga kelgan vaqtimizning izida qurbatimizning yetishicha mo'min birodarlarimizning usti haqida duo qilib turish g'ayibani bo'libmi mas'ullarning ustida mas'ullarning ustida chunki chunki bu ummatning izzatini bu islom dinining izzatini mas'ullar imomlar olimlar zayo qilayotgan birodarlar bu buni zoya qilib yotsa jiq narsani zayo qilayotidi buni xiyonat qilsa jiq narsa xiyonat qiladi shunga alloh subhanaa taolo bizning mas'ullarimizni oldimizda bo'lgan odamni xoinlidan munofiqlidan xiyonat qilguvchi qilmaqson ey olloh haq uni haqni usul qilgan uning gunohlariga istig'for qilgan nasib qilgan va u qirindishimizning bilib bilmay qolgan gunohlariga men istig'for aytib ey alloh birodarimizni mag'firat qilgin deb bo'lib mas'ul birodarlarning haqida istig'for duo aytib duo qilib tursak alloh subhana taolo shu tufaylidan bizni ahvolimizni yaxshilab qo'ydi hargaz agar imomlarimiz mas'ullarimiz muttaqiy bo'lsa bizni past holatda tashlab qo'ymaydi imomlarimizni mas'ullarimizni bizga loyiq bizni mas'ullarimizni loyiq qilib berdi alloh subhana taolo hamma bir birimizni haqida shunday duo qilib tursak mas'ullar o'zimizning ey alloh birodarlar mening haqqimda qilgan zulmni ro'mqas meni mag'firat qilgan ey alloh qarindoshlarimizning ahvolini yaxshilab bergin ey alloh deb mas'ullar o'zining o'ziga ma'murlab itoat qilib turayotgan birodarlar haqida duo qilib tursa itoat qilib turayotgan birodarlar o'zining mas'ullarni ustida duo qilib tursa bu albatta hammalarni ahvolini yaxshilashga ilib boradi oxirisida rabbimiz ahvolimizni yaxshilab berguchi inshaalloh assalomu alaykum aka va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh bu qo'lingiz zaxmiy bo'lgan necha vaqt bo'ldi taqriban to'rt yarim oy bo'lib qoldi bu zaxmiy bo'lishning jarayonlarini nimadan zaxmiy bo'lganligingizni bizga bir so'zlab bergan bo'lsangiz anglab bo'lgan bo'lsak bo'ladi inshaalloh biz askar bilim nashri uchun to'rt besh birodarlar minachliq яғни партлтш ілімі мінашықтәсілгүні тұтық шо жарянда біз бірнеше түрлік мәдени тәжірибе тәжірибе қылып мандық біз түстен ілгері намаз пайшы пішін ілгері тәқірбен он түрлік мәдени сынақтың тәжірибе қылып өткіздік алланың рахметімен алланың ярдымымен түстен кейін намаз оқып болғаннан кейін яғни бірнеше түрлік мәдени тәжірибе өткізмекші болып сол ustozning ko'rsatmasi bo'yicha tajriba qilib yapmandiq shu moddalardan o'n beshlik modda taqriban oxirida hamma modda bitib oxirida faqat bir modda qolgan shu moddani qarshilab shu moddaning ismini yozma degan vaqtimda bu hodisa kelib chiqdi u shu portlab ketdimi endi qo'lingizda turib ha shu qo'limda shu xatni yozaman deb shu moddani tutib shu chap qo'limda tutdim o'ng qo'limda xat yozaman deb turishim chap qo'lim portlab ketdi portlab ketish jarayonidamda bu to'rt besh qo'lingizni hammasi barmoqlaringiz ketibdimdi bir og'ir ishni sezdingizmi yoki bo'lmasa shu chog'da nima xiyollarni o'yladingiz masalan hamda qo'llaringiz qarasangiz yo'q <laughs> birdamning ichida bir necha sekundning ichida qo'lingiz yo'qolatni ko'randimdi o'sha qanday hissiyotda bo'ldingiz endi shu qo'lim portlab ketdi portlab ketgan keyin biz hammamiz sukut ichida taqriban to'rt besh minut sukut ichida qolib qoldik o't qo'yg'ichi moddatiya bu şu yüzüm күйіп күзімді аша алмайтын мадыненке бесім ұратқан болғашқа күзімді аша алмайтын шу сүкіт қылып отырып жерінде біраза отырғаннан кейін құлым лоқылдап ағыр қылтұрды ағыр қылтұрғаннан кейін күзімді жіріп ішіп қалсам құлым партлап кәнігі өріліп кетіпті асасам пәйлі қоймай үзіліп кетіпті шыныменен енімді ұстазым барды ұстазымды шақырдым qo'lim parlab turib tengib qo'yasizlar ustoz deb ustozim kelib qo'limni tangitdi bu chap qo'lim chap putim taraf shu o'tnikin ta'sirida kuyib o'tga kuyib ustoz kelib o'tlarni o'chirdi yana bir qarinchim kelib qo'limni tangdi shu andikin ustoz shu qashimizda bir mashina bordi mashinadan darhol doktorxonaga kirib keldik endi shu portlatib jarayonida taqriban bir besh minut endi shu әмміз сүкітті қайып қалдық лекін бешінімі бұл бір ағырғаным оқымадым бәш минуттан кейін андекен тәдірже тәдірже ағыр болып тұр де шынымды кеңес қалдым ұяда зақми болған шо сізлар ма я башқа брадарларыңыз ұстаздарыңыз ба зақми болды ба мен одан башқа яна яда ұстазым ен бір брадарым зақым болды ustozim sal yengilroq sahn bo'ldi yana bir birodarim meningdan sal yengilroq sahn bo'ldi meniki sal yaqinroq sahn bo'ldi lekin alhamdulillah bu bizga allohni bergan ne'mat deb man shukur aytaman allohga alhamdulillah lekin qandaydir qo'lingizni hamda alloh subhana taoloni buyurgan farz ibodat jihatini ta'lim qilaman deb shu asosda ketibdi qo'lingiz endi bundan keyin masalan bu kamchilik qilishi mumkin bir qo'lingiz bo'lmagandan keyin endi bir ish qilishga endi bu fikringizda qanday bir sizning bir tushkunlik uchrayotgansizmi shu to'g'risida alhamdulillah man hargiz tushkunlikmayman chunki biz bu yo'lning xarakterini bu yo'lniki mayitini bilib chiqqan biz bu yo'lning xarakterini bilganlikdan yurtimizni ota onamizni qarindoshlarimizni o'rtoqlarimizni farzandlarimizni tashlab qo'yib chiqqan bu yo'lda biz emas butun insoniyatning faxri payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sinoqqa uchirgan sahoba karamlar ham sinoqqa uchirgan hatto payg'ambarimiz muhammad sallallohu alayhi vasallamning muborak tishlari tukilgan bu yo'lda muborak yuzlari zahmlangan bu yo'lda allohning kalimasini ustun qilish uchun haligi bir qo'lim inshaalloh ming jinim bo'lsin bir ishga rozi hamda allohni rahmatidan alloh tabaraka taolo o'zi bu chop qilim chap qilimni akatgan bo'lsinmi o'ng qo'limni qo'yib qo'ydi alhamdulillah endi man bir qo'limni og'irlik qilgan bo'lsammi alloh marhamat bilan manga har jihatdan ko'ngil bo'layotgan qarindoshlarimdan mujohid qarindoshlarimdan muhojir qarindoshlarimdan og'irib qolmadim alhamdulillah allohga cheksiz shukur aytaman endi bu sinoq bu yo'lda mangan har bir musulmonga ya'ni bu jihat yo'lida mangan har bir musulmonga keladi bu sinoq chunki rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga shundoq bishorat bergan bu jannatga tutashgan bu yo'lning ustida tikan chatqallar bor bu yo'l shundoq tikan chatqallar bilan sinoqlar bilan qurshalgan bu tikan chatqallar bizniki egallarimizni kiyimlarimizni illishi mumkin terlarimizni yetitishi mumkin hatto tumurlarimizni paylarimizni uzitishi mumkin lekin inshaalloh bizning qalbimizga ta'sir etkazmaydi қалбімізге зарар еткіземейді біздің қалбіміз иманымыз сақ болса иншалла біз ешкімге парва қылмаймыз шоа әр уақыт алладан қалбімізіне вә иманымыздың саламат қылышын сұраймыз біз бұл жолда бұл мұсібат ұшыраған кісілердің әуелі емес бұл жолда пайғамбар саллаллаху алейхи асалам сахабилар вә олардың ілгіріке пайғамбарлар шу пайғамбарға әгешкен мөмінлер мұсібатқа ұшыраған сынақларға ұшыраған әм біз бұл жолда sinoq uchragan kishilarning eng oxirgi emas chunki bu yo'lda man musulmon deb mangan kishi cho'qim sinoqqa uchraydi bizdan ig'roq sinoq uchrashi mumkin shunga man alloh tabaraka taolodan bu bergan ne'matiga shukur aytaman alloh rozi bo'lsin birodar alloh subhana taolo kasalingizga shifoliq berib iymoningizni texmi salomat qilsin birodar jazakumulloh xayran va iyyak الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه المبارك آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار barliq mujohid va mujohida qarindoshlar assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh biz oldi bilan so'zimizni bizlarga iymon hijrat jihad ribat va jamoat ne'matini ato qilgan shuning bilan birga gadirimizga farz ayin bo'lgan jihad ibodatini ado qilishda yaqindan yordamda bo'layotgan ansorlardan iborat bu katta ne'mat ato qilgan alloh subhanaa taologa hamd etish bilan boshlaymiz Qarindoshlar, biz bugungi suhbatda e, mushu ansorlar haqida, e, ansorlarning qanday kishilar ekanligi, <coughs> ular bilan qanday munosabatda bo'lish to'g'riliq e, bir o'rtoqlashmoqchi. Chunki bizning jihad ibodatimiz ansorlardan ayrilanmaydi. Hamda biz oldi bilan ansor degan bu so'z haqida to'xtalib baqali. Ansor degan bu so'z arab so'z bo'lib, uning ma'nosi yordamchilar, qo'llovchilar, agashguchilar degandek ma'nolarda. endi u ansarlar qanday kishilar desa ansarlar payg'ambar alayhissalom davrida rasululloh sollallohu alayhi vasallam makkadan madinaga hijrat qilib borganda rasululloh yorilakda bo'lgan madinalik musulmonlar ansarlar deyiladi payg'ambar alayhissalom ularni ansar deb atagan ilgariki payg'ambarlarda ko'rilgan bu ahvol endi hozirgi nisbatanchu desa o'z diyarlarini tashlab allohning kalimasini ustun qilish uchun hijrat qilib chiqqan yana zaminning mashriq va mag'riblaridan kelgan barliq mujohidlarga har tarafda universal yordamda bo'lgan musulmonlar ansarlar deyildi demak ansarlar mana shunday kishilar undan <coughs> boshqa <coughs> uy makonsiz igi chaqissiz muhojirlarga fi sabilillah xizmat qilayotgan shundoq ularning xizmatini qilganligidan faxrlanadigan xushallanadigan buning haqtalab qilmaydigan kishilardir ansarlar mana shunday kishilardir endi hozir qaraydigan bo'lsa qarindoshlar mana ustimizda ham jassa aeroplani uchquvchisiz jassos aeroplani uchib yuribdi ham atrofimizda jasuslar harakat qilib harakat qilib yuribdi mana mushundaq bir tahdid ostida ansarlar muhojirlarga mujohidlarga xizmat qilishga sus qilib qolgani yo'q ularni bu xizmatdan bu tahdidlar to'sib qo'ygani yo'q demakchi ular bu turli aziyatlarga sabr qilib o'tayotgan kishilardir undan boshqa yana bu ansarlarda shundoq bir ajoyib bir sifatni bayqaymizki ular allohla olloh oldida qul banda oldida hur malomatchilarning malomatiga parvo qilmaydigan kishilar ekanligini bayqaymiz bu olloh oldida qul banda oldida hur bo'lish asli insonni xorliqdan qutqizadigan negizlik masala edi demak insonlarda bu xil sifat bor yana bir nuqtadan qaragan bo'lsak <clears throat> jihod ansarlarsiz davomlashaolmaydi Mana biz bunu ko'ryapmiz. Ansarlar yo'l başlamasa, ansarlar bizni öz himayesi olmasa, cay bermasa, biz bu jihatni qila olmaymiz. To'g'ri, Allohning ilohiy yordami bor bu yerda. Lekin ansarlar sabab jihatda alohida rol o'ynaydi. Xuddi payg'ambar alayhisalom davridami, ansarlarning katta roli sababli islomdan kengayga o'xshash. Ilgari <coughs> payg'ambarlarimiz shunday bo'lgan. Yani ondan başka ansar buluş Allah subhanahu taala chaqiriq qilgan bir ish. Alloh taala Qur'oni kerimde mushaqti bir oyatda shunday deydi: Estaizu billah. Ya ayyuhallazina amanu kunu ansarallah. Kama qala İsa ibn Maryam lil hawariyina men ansari ila Allah? Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Mana bu oyatning 5-ida şey Allah subhanahu taala: Ey iman etgan zatlar, ey iman keltirgen kişiler Allohning ansarisi bo'linglar deb demakchi ansori bo'lish allohning chaqiriq ovoz qo'shqanliq xo'sh undaqda islom dini ansorlardan iborat o'sha dinning yordamchilariga qandaq muomilada bo'lishini tavsiya qiladi biz buni bilishimizga to'g'ri keldi biz yuqorida o'qib o'tib ketgan hadisda qayta takrorlaymiz oyatul iymon hubbul ansor va ayatul nifoq bug'dul ansor payg'ambar alayhisalom shunaqa dedi ansorlarni yaxshi ko'rish iymonning alomati Ensarların yaman nifak nifaq munofiqning alomati dedi payg'ambar alayhissalom demakchi dinimiz ansarlarni yaxshi ko'rish ularni yomon ko'rmaslikka buyuryotidi ha ularni yaxshi ko'rishga ularni yomon ko'rmaslikka buyuryotidi undan boshqa ansarlar bizning diniy qarindishimiz qachoniki bir kişi bizden dini kardeşimiz bo'ladi ekan bizga haq majburiyatlar yuklandi <coughs> payg'ambar alayhissalom bir de. والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه من الخير mana shunaqa degan jinim uning ilkida bo'lgan zot alloh bilan qasamki payg'ambar alayhissalom shunday qasam qilib turdi dedi dediki o'z nafsiga biror narsadan yaxshi ko'rgan narsani o'zining qarindishiga yaxshi ko'rmagicha bir banda mo'min bo'lolmaydi dedi demakchi o'zimizga yaxshi ko'rgan narsani qerindishimiz bo'lgan ansorlarni yaxshi ko'rish iymonning jumlasidan ekan iymonning bu ansarlar alloh yo'lida hijrat qilgan kishilarga joy bergan va ularga yordam qilgan kishilardir ya'ni bizningki haqiqiy do'stimiz bo'lgan biz muhabbat berishga tegishli kishilardir Mushaq bir oyatda Alloh subhanahu taolo Qur'on Karim shunday degan: "Innal lazina amanu va hajaru va jahadu bi amwalihim va anfusihim fi sabilillah val lazina awa va nasaru ulaika ba'dhum awliya ba'd." Iymon etgan va hijrat qilgan va o'zining mollari bilan va jonlari bilan Alloh yo'lida jihad qilgan kishilar bu kishilar bilan yana shunda bir kishilar borki, ularga joy bergan, ha, o'zining yo'lida hijrat qilgan, jihod qilgan kishilarga joy bergan, o'rin bergan ve onlara yardımda boğan kişilerden ibaret boş kitap kişiler ulaike ba'duhum evliya ba'd. Onların bəzi bəzi dostdur, igidir deydi. Bir-biri bilen dostdur ular deydi. Demek ki bizden dostumuz ensarlar ki. Biz muhacirlerin dostu ensarlar ki. Hem de kafirlerden şu dese dostu yani şu kafirler. Çünkü bunu bu ayetin ahırda Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de bu ayetin ahırda vellezine keferu ba'duhum evliya ba'd. Kofirlar bir-biridan do'stdir deydi. Endi yana shu oyatning oxirida "Vallazina amanu va hajaru va jahadu fi sabilillah vallazina awaw va nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum mag'firatun va rizqun karim." Iymon etgan va hijrat qilgan va Allohning yo'lida jihad qilgan kishilar bilan joy o'rin bergan va yordamda bo'lgan kishilar ulaika humul mu'minuna haqqo ular haqiqiy bir biri bilan mo'minlar ular haqiqiy mo'minlardir deydi lahum mag'firatun va rizqun karim ular uchun allohning dargohida mag'firat va esil rizqlar bor deydi demoqchi bu yerda shu oyatda alloh subhana taolo muhojirlar bilan ansorlarning munosibatini bayon qilib berdi endi qarindoshlar ansorlar inson shu vajidan ularda qisman xatoliklar ko'rilib qilishi mumkin ammo bu ularda ko'rilgan xatolik bizning jihodni tark etishimizga jihod maydonidan fasodchilik maydonlariga zimmilariga ketishimizga hech qanday shar'iy dalil bo'lolmaydi agar biz shu ansorlardan ko'rilgan insoniy qisman xatoliklar tufayli jihod maydonini tark etib ketsak bizga shu ansorlardan ko'rilgan xatolikdan necha hassi katta cho'ng bo'lgan harom amallarni butkul pasachliqlarni olib kelgan kofirlar keladi uni o'rniga demakchi bu yerdagi ziyon texmi cho'ng'ib ketadi fiqiy qoidalardami shariatimizda ikki ziyonni yenikini tanlash fiqiy qoidada bor Şu vajidan biz ularga go'zal axloqimiz orqali ulgu bo'lishimiz asta asta ularga ta'sir ko'rsatib o'zimizningki muhojirlik sufitimizni saqlashimiz kerak nuqsonsiz inson bo'lmaydi chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir hadisinde kullubna adama xattoun xayrul xattoin attavvobun degan har qanday odam borsi xatolashquvchidir xatolashquvchining yaxshisi tavba qilishi dedi xatolash insonning sifati hamda qarshi tarafning yomonligini ko'rib xatoligini ko'rib yaxshi tarafga ko'z yumish bu insonning jumlasidan emas adolatning jumlasidan emas islom dinimiz adolatga buyuriydi adolatga buyuradi undan boshqa qarindoshlar biz <clears throat> o'lchamni to'g'ri qo'yishimiz kerak ansarlarning tili rangi millati urf odati rayoni bu bizning tip o'lchimimiz bo'lmasligi kerak bizning bu yerdagi o'lchimimiz aqidadan iborat bir o'xshashlik bo'lishi mana shu bizga kifoya ular bilan do'stlashishimiz va ularning aqidasining Alloh buyurgan payg'ambar alayhissalom ko'rsatib bergan <clears throat> shu aqida bo'lishi bizni kifoya qiladi endi biz ular bilan bo'lgan muomalalarda ijtimoiy munosabatlar suhbatlarda qarindoshlar ana aytib e, go'zal axloqda bo'lishimiz kerak ularga ta'sir ko'rsatishimiz kerak e, buningga shu qur'oni karimda muso alayhissalom bilan feravnning qissasi yaxshi misol bo'la oladi yaxshi misol bo'la oladi alloh subhana taolo <clears throat> e, muso alayhissalom nido qilib shundoq deydi astag'izubillah اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى bering ey muso alayhissalom fir'avnni qishig'i bering u fir'avn haqiqatan haddidan oshdi onunla pok bo'lishni xohlamsan ya'ni gunoh va kufrlardan pok bo'lishni xohlamsan dam seni parvardigorim tonish hiytaklashimni xohlamsan dam agar sen parvardigoringni tunisang parvardigarından korksan da yaxshi amallarni qilasan deng Allah alloh subhana taolo muso alayhissalom ishlab berdi demak qarindoshlar ansorlarning jasdi ha tirik emas ansorlarning firavunun fir'avnning hayotligidan biz her qancha qilsaqmi muso alayhissalomdan afzal emas muso alayhissalomdan o'tib ketolmaymiz chunki bu yerda muso alayhissalom da'vat qilishningki yo'lini ko'rsatib boryotidi bir xudolik da'vat qilgan kofirga shundoq go'zal ravishda da'vat qilyotidiki biz muso alayhissalomdan tuvan turgan bir kishi oldimizda turgan ansorlardan iborat bir musulmonlarga albatta texmi go'zal ravishda <clears throat> da'vat qilishimiz kerak hikmat ishlatishimiz kerak insof bilan muomala qilishimiz kerak ham ularning haqqini joyida ado qilishimizga to'g'ri keldi ular haqida yaxshi gumon qilishimiz kerak ularning haqida solih duolarda bo'lishimiz kerak mana bu islom bizni talab qilgan ishlar diqqat qilaylikki hazar aylaylikki din dushmanlari har vaqt biz muhojirlar bilan ansorlarni o'ttirisini ayirib o'tishga har vaqt tirishib harakat qilib keldi bundan hazar aylashimiz kerak endi biz atrofimizdagi ansorlarni ansorlarga qaragan bo'lsak ulardan nurg'un namunli kishilarni bayqaymiz ularning bergan qurbonliklar qarab baqili uyidan farzandlaridan qarindosh hamshiralardan pul mollardan ayrilyotidi biz muhojirlar sababli har xil jismoniy ruhiy iqtisodiy moliy ziyonlarni tatib otadi. oldin hisobda qaragan bo'lsak nurg'un asarlarni uylari dushman tarafidan vayron qilingan ya'ni bombardimon qilinib kuydirib o'tirilgan vayron qilingan vaholanki ular bu imoratlarni qaytadan silish qodir bo'la olamda o'ylab baqili bir umr jafo mushaqqat sag'a o'yla yana ajoyib bir odamni ajablantirgan bir taraf borki bu yerda shundoq urilib ketgan vayron bo'lib ketgan ha dushman tarafidan bombardimon qilgan uylarni ko'rib turibmi yana boshqalar uylarni mujohidlarga biz muhojirlarga beryotdi buni biz o'z ko'zimiz bilan ko'rdik buning shohid bo'ldik bizda insof bo'lishi kerak yana undan boshqa har qitimliq amaliyotlarda bularning birdan ikkidan farzandlari shahid bo'lavdi dansarlarning lekin farzandlarni jihatdan to'smayapti ularning uylarininki bombardimon bo'lishiga va farzandlarning shahid bo'lishiga bizni sababchi deb qarab bizni haydab chiqarish ma tarafdor tutmayapti demak bizga joy beryapti bizni yana himoya qilyapti nima uchun yaxshi o'ylaydi yana undan boshqa e, ba'zi bir e, ahvolatlar bor e, bir ish yodim kelib qoldi bir <clears throat> e, qatim e, bir qarindishim bilan mashinada ramazon iyida ketib bordik iftor vaqti bo'lib qoldi manzilimizga yetib borguncha iftorni vaqti o'chib ketadiganligi aniq endi yo'lda ketib borib qarasak o'sha ansarlar har bir ansar degidek zodi uylarini oldiga bolalarini chiqartib qo'yapti ana shu yo'lda ketib borgan iftor qilolmaganlarga iftorlik berish uchun yo'lda bolalarini chiqarib qo'yapti bizni nurg'un bolalar nurg'un ansarlarning bolalari chaqirdi iftor qilinglar deb oxiri biz bir ansarning uyini oldi to'xtadik u yerda iftor qildik tomoqlandik bir oz kuch quvvat paydo bo'lgandan keyin safarimiz davom etdik. biz buni suyundik undan boshqa qarindoshlar yana qaraygan bo'lsak doim ko'rimiz, ular mujohidlar manadigan yo'llarni xolis yasayotganligini yo'l yo'lda mujohidlarga non va suv tutayotganligini ko'ramiz undan boshqa siz bir kashf kelib masalan qanday bir uyni oldiga borsangiz ular sizni kech qizg'in kutib oladi sizni qo'ndiradi agar osh qilib bir eshikni ishkini cheksangiz bilasininki kuchini yetishicha faqirlikqa qaramay eng esil yemakliklarni oldingizga qo'yib sizni mehmon qiladi undan boshqa siz yo'lda ketib borib biror mushkulatga yo'liqsangiz e, masalan qatnashingiz loy patqoqlag'ib ketib qoldi deydi masalan e, yoki boshqa mushkulotlar o'ylamagan taraf tarafdan ansarlar yordam kelib sizni mushkulotingizni yo'q qiladi mana biz buni shohid bo'ldik endi yana agar siz jamiyatidan yerib charchab qaytib bir ansarlarning uyiga kelsangiz yoki shunday ansarlarning markazlariga kelsangiz mujohidlarning e, ansar mujohidlarning markazlariga kelsangiz put qo'lingizni tutib qo'yib sizni hijr qilyapti agar yeyishingiz kichik bo'lib qolsinmi yeyish cho'ng ansarlar sizning shu put qo'lingizni tutganligidan o'zi uchun bir xo'shallik deb his qiladi mana biz bunga shohid bo'ldik undan boshqa siz agar narsa kerak sotib olmoqchi bo'lib ansarlarning do'konlariga bozorlarga borsangiz Ya inanızda bir pulnyň ýoklygyňa kalsanız, esip galsyňyz, ular çandyrmay. Siziň hyjyllygyňyzy götürdi. Kysylçylygyňyz ýok bolady. Bol diýe pullanmayma fi belirli diýdi. Ve ya kişi pul tapganda bä diýdi. Ýene bir bulardy bir çoň alaylyk baki. Eger siz ensarlaryň öýüde ýa-ki olaryň täwellik bir ajaýyp bolup galsyňyz, şu jaryan düşmanlar habar tepip sizni özüge tapşyryp berişini talap kılsa, ensarlar hayaty bilen sizni gowlaydyky, ulağa tapşyryp berişini numus tep Bunun jonliq bir misol Şeyh Usama'nın misoli Şeyh Usama muhojir bo'lib keldi geldi. muhammad umar va ve atrofidagi kishilar ansorlik qildi kıldı usamaga Usama'ya. qilib Amerika boshlig'idagi kapır davlatlar Şeyh Usama'nı Mullu muhammad umardan topshirib berishni talab qildi Kanda kıldı oqibat Bu hemmeylengi aydan bir ish o'z davlatining qo'ldan ketish badaliga bir muhojir bo'lgan shayx osomini qo'g'dab qoldi mana ansarlar mushundoq kishilar ekan mana haqiqiy ansarlik sifatini hozirlagan olloh maqtagan ansarlar mana shu asarlar qarindoshlar biz o'zimizni ilgargi holatimizni unutib qolmaylik biz vatanlarda shunday qisilchilikda yashagan edik eng xotirjam makon deb qaraladigan uyimizmi biz uchun xotirjam emasdi eshiklarni xohlagan vaqtda tepib urib chiqib kirib soqolimizni jo'ndaydigan ayollarimizning hijobini ochadigan homildor ayollarimizni ko'z oldimizda dumbalab qo'shqidagi bolni tushirib yutadigan bu bir hayotni kechirgan edik mana alloh subhanaa taolo shu zulmdan qutqizib atrofimizga ansarlardan iborat bir xizmatchi mulozimatchilarni paydo qilib qo'yib bizni xotirjam qildi bu kunlarni unutmayli quduq qazgan e, suv ichganda quduq qazguvchini unutma degan maqol tamsilmi bor biz ansarlarning bizga qilgan yaxshiliklarini tarozining bir tarafiga ulardan o'tgan qisman insoniy savalliklarni yana bir tarafga qo'ysa qarindoshlar ularninki qilayotgan xizmatlari besib ketadi undan boshqa qarindoshlar biz o'z vatanimizda ansor bo'lishni ma'ni o'ylab boqaylik alloh subhana taoloninki yordami shundoq bir kunlarda kelib vatanimiz sharqi turkistonda bir jihod ichilsa ha dunyo mujohidlari u yerga muhojir bo'lib kelsa biz qandoq bo'lamiz ansor bo'lamiz biz ansor bo'lamiz shu chog'da biz hozirgi mush navbatdagi atrofimizga ansarlar bergan qurbonliqlarni beralamdiq ha buni o'ylashimiz kerak endi man oxirida o'z vatanlaridan jumladan vatanimiz sharq turkistondan hijrat qilib chiqqan qarindoshlar deydiganim alloh tavakkul qilinglar alloh rizqinglarni berdi dini obro'yi dafshanda bo'layotgan sharq turkiston musulmonlari ikkilanmanglar yurtdan ayrilsak nada turib nada qopamiz kim bizga ega bo'lar kishining yurtida qo'shig'imizni bizni qanday baqarmiz degandek shaytoniy xayollarni qilmanglar alloh subhana taolo bu haqda qur'oni karim shundoq deydi astaizubillah ومن kimiki Alloh yo'lida muhojir bo'lib chiqar ekan hijrat qilar ekan o'z ziminda kanal chekib va topadi dedi allohning va'dasi haq biz buni iymon keltirganmiz allohning sizlar uchun tayyorlab qo'ygan ansonlardan iborat xizmatchilari ziminning hamma yerda sizlarga xizmat qilishini kutib turdi mana biz buning shohid bo'ldik uni boshlay deydiganim biz mujohidlar hijrat va jihad qilish orqali kuch to'plab vatanimiz Sharq turkistonni nijiz xitoy kofirlaridan tozalab uni islom xilofatining bir parchasiga aylantirish uchun tinimsiz harakat qilyapmiz qandaqdir biz zulmdan qutulibla sizlarni unutib qolganimiz yo'q kelinglar sharq turkiston musulmonlari jihod ibodatini birga ado qilaylik yoki Allohning dinini zimminda oliy qilish yoki payg'ambar alayhissalom orzu qilgan shahidlikni qo'lga keltirishdan iborat ikki yaxshilikning birini qo'lga keltiraylik. Allohumma aizal islom val muslimin va azilla shirka val mushrikin. Allohumma ansur man va xuzul man Va akhiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. الآن آن لها تعود أركان الوجود آن لها تعود أركان الوجود آن لها تعود أركان الوجود Aziz qarindoshlar, tövəndə sizlərə anlatmaqçı olan proqramımız cemaatimiz içindəki yeniliklər. Aziz radio anlıqçı qarindoshlar, radiomiz yo'lga qo'yilgandan buyon dunyoning har qaysi joylaridagi radiomizni anglashga muyassar bo'lgan qarindoshlarimiz internet orqali o'zlarining ko'ngil so'zlarini avatib turibdi shuning ichidan bir birodarimiz tabrik so'zida amirimiz abdulla mansur akamizga va barliq mujohid qarindoshlarimizga o'zining qizg'in salomini yo'llabdi mashaalloh qarindoshlarimizning salomini anglab haqiqatan xursand bo'ldik bizmi shu salom yo'llagan qarindishimizga va undan boshqa dunyoning har qaysi joylaridagi musulmon qarindoshlarimizga Әміріміз ва барлық мұжайд қиырындашларымызға вакалатан қызғын салам yo'llaymiz. Aziz qarindoshlar, jamoatimiz ichidagi yangiliklarimizdin Amirimiz Abdulla Mansur akamizning vatanimiz Sharqi Turkistonning Qashqar shahri Maralbeshi noyisi Seriqbuya bozorida bo'lib o'tgan voqeaga so'zlagan bayonot filmi ishlandi. Inshaalloh uzoqqa qolmay aziz ko'rarman qarindoshlarimiz bilan yuz ko'rishkisi. Mana bu qarindoshlar mashhur sahaba abu basir va abu jandal roziyallohu anhularga o'xshash jihod safiga qatilishdan mahrum qolganda o'z majburiyatini ado qilib jihod karvonlaridan urinag'an fidoilardir biz faqat xitoy kommunistlarga uhud kunisi umar roziyallohu anhu degandek fil jannati va qatlakum finnar bizning o'ltirilganlar jannatda sizlarning topilaringlar do'zaxda deymiz yana birodarimiz Osman Botirning Haqiqatni yushurmaslik nomli qozoq tilidagi da'vat filmi inshaalloh sizlar bilan yaqinda yuz ko'rishadi. Biz musulmon bunday buzuqlikqa yo'l qo'ymamız kerak. Biz qo'rlanmadik bu yerda. Bizning akishimiz qo'rlanmadi. Alloh taolaning Qur'oni Karimi qo'rlanib yatır. Шул бер коммунист разы кылуу үчүн, мукамдыкты коргоо үчүн, сонун үчүн Алланын каламын өзгөртүп жатыргылар. لن ولن ولنه لا لن نهاب من الملون إنا إليهم زاحف إنا إليهم زاحف بعمائم لهم الكفن بعمائم لهم الكفن بالخير مجاهد يجد لر إسلام شرلاري qo'lida quroli dinim xalqaro va rayon xabarlari pokistonning karachi shahrida murtad hukumat saylimiga qatnashmoqchi bo'lgan bir odam mototsiklitlik noma'lum bir odam tarafidan etib o'ldirilgan inshaalloh bu ishni murtad hukumatga qarshi mujohidlar qilgan deb gumon qilamiz to'g'risini alloh bilguchi yaqinda vatanimiz Sharqi Turkistonning Qashqar viloyati noisi seriq bo'yi kentida Qarindoshlarimiz bilan Xitoy kommunistlari o'tirisida bo'lib o'tgan vaqada Xitoy kommunistlari o'zi tarafdan o'lgan odam sonini 15, yordorlar sonini 2 deb asli ma'lumotni atrofdagilardan yo'shirgan bo'lsa-mu, internetdagi ba'zi xabarlarga qaraganda qarindoshlarimiz o'ldirgan kafir murtadlar soni 50 dan oshgan bo'lib, ularning 15i naq maydonda o'lgan. Yordorlar soni nihoyatda ko'p bo'lib, keyin 36 oltisi doktorxonada o'lgan. mehribon alloh bu mujohidlarimizning o'rnini firdavs jannatlarida qilsin alloh bu mujohidlarimizning o'rnini bosadigan izbosarlarni chiqarib bersin amin ikki ming o'n uchinchi yili beshinchi oyning uchinchi kuni xitoyning shanxay o'lkasi yerlik doiralari shu yerdagi turishliq butun uyg'urlarni qo'g'lib o'tish haydab chiqarishni qaror qildi xitoyning bu nahaq qaroriga shu yerda tijorat qilayotgan va shu yerda turishliq butun uyg'urlar qarshi chiqdi razil xitoy kommunistlarining oldamchi heligar ekanligini koshki tushunsak edik bizmi ularni oramizga sig'dirmagan bo'lar edik Allah bu kafirlarga kifoya qilsin. Amin. Xalqaro axborot to'rining xabar qilishicha, 2 may Amerika Janubiy Kaliforniya shtati o't hujumiga uchragan. 5 soat ichida taxminan 6500 ingliz mostidagi o'rmonliq kuyib ketgan. atrofdagi aholilar jiddiy tarqoqlashtirilgan xabarda deyilishicha shamolning surati har soatiga 25 ingliz milli bo'lib bu o't o'chirish xizmatiga to'salg'i ilib kelgan taxminan 200 dan ortiq o't o'chirish xodimi 3 dona tikuchar aeroplani orqali bu qitimliq o'tni o'chirgan Allah bu tajovuz kafirlardan yer yuzida to'kilgan musulmonlarning qon qisosini shu yo'llar orqali ilib beryotidi. Allohu akbar. Amerika prezidenti Obama Kubaning Guantanamodagi harbiy turmusini taqash irodasini yana bir qatim bildirdi va Amerika Davlat Majlisining mazkur masaladagi maydonni aybladi. Navbatda Guantanamo turmusida tutib turilayotgan 166 kishining 86 nafari Allah burun qo'yib berishga hozirlangan. Bularning ichida 3 nafar Uyg'urmi bor. Amerika doiralari bu Uyg'urlarni necha yilning oldida mujohidlar emas deb bekitgan. Albuki bu Uyg'urlarni Xitoyga qaytarishga bo'lmaydiganligi uchun bular yerlashtiriladigan muvofiq bir joy tepilguncha Guantanamoda saqlab turilmoqda ekan. Alloh bu qarindoshlarimizni shu zolim kofirning qo'lidan qutqazsin. O'zlari izdigan shar'iy maqsadiga yetkazsin. Amin. Nijat Turg'un apandi Yevropa Sharqiy Turkiston Ma'rif jamiyatining ichilish marosimida tabrik so'zi qilib, Falastin masalasi bilan Checheniya to'qinishini hamma odam biladi. Lekin Uyg'urlarning vatani bo'lgan Sharq Turkiston masalasi haqida ko'p kishilarning tushunchasi yo'q dedi. Biz ularga shunday deymizki, Falastin bilan Checheniya Allohning kalomiga murojaat qilib jihad qilgan. Ular quruq gap qilmagan. Biz ham jihad qilmay shuvar to'lab yurayversak, bundan keyin texmi tonimaydi pokistonning kuvayti shahrida pokiston xalqi al qaydaning bosh rahbari shayx usama billadin rahimaullohning suratini ko'tarib uning amerika tarafidan shahid qilinganligining ikki yilligini xotirlab amerika tajovuzchilariga qarshi noroziligini bildirdi yaqinda vatanimiz sharqi turkistonning g'ulji shahrida bola ko'tarib olgan 25 yoshlardagi hijoblangan hamshirimiz aboyi kiyib ro'mol ortqanligi sababli ko'cha avtobusiga chiqarilmay kamsitilgan Allohning lanti bo'lg'ur shoför bu hamshirimizniki islomiy kiyimni ko'rib, avtobusdan tushib ketishga buyurgan. Alloh bu hamshirimizga o'zi yordam bersin. Xitoy kommunistlari 2008-yildan buyon G'ulji shahrida diniy bostirishni jiddiylashtirib, soqol qo'ygan, hijob ortgan dindor erlarni va ayollarni bostirishni kuchaytgan. Bu xil qiyofatdagi kishilarni radikallik bilan ayblab, qamoq jazosiga hukm qilgan. Rabbimiz Alloh bu mulhid kafirlarga o'z kifoy qilsin. Afg'onistonning Hilmanti viloyatida mujohidlar Allohning yordami bilan Amerika boshchiligidagi kofirlar birlashma qo'shinining bir mashinasini minaga tushirgan. Natijada Angliyalik 3 askarni jahannamga uzatgan. Angliya hukumatı Afğanistanğa kelgəndən buyan yan 201 əskəridən ayrılğanlığını aytqan. Həqiqət həmmini sifatlab turibdi. Bu berilgan sonliq ma'lumotni necha hassiga ko'paysak to'g'ri ma'lumotga yaqinlashishi mumkin. To'g'risini bilguchi Rabbimiz Allohdir. Kafirlarning radio xabarida ma'lum bo'lishicha, Suriyaning Damashqda portlash yuz bergan. Natijada 14 odam o'lib, 100 dan ortiq odam yaralangan. Bu portlashda atrofdagi bir qancha mashina vayron bo'lgan. Yana shu atrofdagi binolarga ham ta'sir bo'lgan. Xabarda deyilishicha, bu portlashni hozirgacha hech kim o'z ustiga olmagan. Kafirlarning radio xabarida aytilishicha, Bengalda musulmonlar bilan kufr hukumat o'ttirisida to'qinish yuz bergan. To'qinishda 3 odam o'lib, 60 dan ortiq odam yaralangan. bir qancha mashina va magazinlarga o't qo'yib etilgan. alloh shu mazlum musulmonlarga mujohidlar orqali nusrat ato qilg'usi bbc axborot to'ridan xabar qilinishicha suriya poytaxti damashqning o'tirisidagi al marja rayonida mashinada fidoyilik amaliyoti bo'lib suriya murtad hukumati ichki ishlar ministrligining so'ziga asosan bu amaliyotda oz deganda 13 odam o'lgan 70 dan ortiq odam yaralangan alloh mujohidlarimizning amaliyotiga barakat bersin rayon xabarlari pokistonning korma jinsida murtad hukumatning saylimiga qatnashmoqchi bo'lgan demokratlarga mujohidlar tarafidan portlatish ilib berilgan natijada 15 odam o'lgan 20 dan ortiq odam yaralangan Bu portlashga uchraganlar o'z vaqtida Afg'oniston islomiy imorati suqut bo'lib, arab mujohidlar chekinib Pokistonga qaytayotganda bu demokratlar mujohidlarga xiyonat qilgan. Shunglashqa mujohidlar bu portlashni faqat demokratlarga emas, balki shu birodarlarning qissasi uchun dedi. alloh mujohidlarimizning jihodiga barakat bersin. Muhojir va ansorlardan tanlanib chiqqan ummatning shirlari bo'lgan mujohidlarimiz murtad askarlarning cho'ng kazarmasini qo'g'daydigan bir istiqomaga bostirib kirgan. Bir yarim soat davom qilgan shiddatli jangda muhojirlardan besh kishi shahid bo'lib alloh bergan nisbisini oldi ansari birodarlarimizdan to'rt kishi zaxmiy bo'ldi alloh birodarlarimizning zaxmisiga shifoli qo'ysin birodarlarimiz allohdan kutgan shahodat ne'matiga erishdi o'lgan murtad askarlarning sonini bilish imkoniyati bo'lmadi o'lganlar soni allohga ma'lum alloh birodarlarimizning shahodatini qabul qilsin amin Qur'on ham sunnatdir hayo Bu haftalik o'ltishimiz mushu yerda oxirlashdi. Janobi Allohdan sizlarga va bizlarga xotirjamlik tilaymiz. ishlarimizning unumli davomlashi uchun solih duadı bolğaysızlar. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi va berekatuhu. Ezdilip bu cihat karvini